إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fito rahama a wannan rana ta asabar 22 ga watan rabi sani shekara ta 1435 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garmaka zuwa madina wanda ya daidai da 22 ga watan fabrairu na shekara ta 2014 kamar dai da aka saba shirin fatin rama shirin yadda kan amsa tambayin da kuma sauraro kuke aikowa zuwa ga malam kuma dai ana aiko da tambayoyin ne akan lambobin wayar da aka saba wato sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifili bakwai sifili bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifili bakwai sifili daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma ta kan bakwai sifili uku shida biyar wato biyar biyar haka zalika za ku yayi aiko da tambayoyinku ta kan adireshinmu na imel wato fatirahama at yahoo.com ko kuma ta kan dandalin sada zumunta na facebook a shafinmu na fatoyin rahama kamar yadda aka saba muna tare da a dr Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano kuma sunana Anas Idris Hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin akramakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in amma ba ba'du yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda muka sani ayoyi da dama a alkur'ani sun zo waɗanda Allah ta'ala a cikin su yake rantsuwa da lokuta daban-daban yi rantsuwa da dare yi rantsuwa da rana yi rantsuwa da yini yi rantsuwa da lokacin la'asar yace yi rantsuwa da lokacin walaha yi rantsuwa da lokacin alfijir Allah ta'ala ya ce wa duha wal layli idza saja ce wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal layli idza yaghsha hari nahari idza tajalla wal fajri wa layalin ashr wal asri innal insana lafi khusr da ayoyi masu kama da wannan suna nan da dama a cikin alkur'ani inda Allah ta'ala ya rantsuwa da lokuta mabambanta sanin mu ne cewa Allah ta'ala yana da damar ya rantsuwa da abin da ya ga dama cikin halittunsa wanda kuma shi bawa ba shi da wannan damar ya rantse da wani sai Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la tahlifu bi aba'ikum faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut kada ku rantse da iyayenku wanda duk zai rantsuwa to rantse da Allah ko yayi shiru Abdullahi dan Umar ya ji wani yana rantsuwa da ka'aba yana cewa lawal ka'abati ba haka bane na rantsi da ka'aba annabi sallallahu alaihi wa yace abdullahi dan umar yace naji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man halafa bi ghairi llahi faqad ashrak wanda duk zai rantse da wani ba Allah ba hakika ya hada Allah da wani to amma shi Allah ta'ala saboda mai iko ne akan dukkan komai kuma komai da komai halitta sani mulkin sani nashi ne yana yin abin da ya ga dama saboda haka yana da dama ya rantse da duk abin da ya ga dama rantsuwar ubangiji da wasu daga cikin halittunsa yana yin ta ne domin ya jawo hankalin mu bayi musan muhimmancin waɗannan abubuwan da ya rantsuwa da su musan su a rayuwarmu kamar yadda Allah ta'ala a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta ya rantse da lokuta mabambanta don ya jawo hankalin mu musan muhimmancin lokaci a rayuwar ɗan adam lokaci yana da muhimmanci kwarai a rayuwar dan adam saboda duk abin da dan adam zai yi a wannan a wannan gida na duniya zai yi shi ne a cikin lokaci da zarar lokacin ya wuce to wannan abin kuma ya riga ya wuce wa kuma zai sake dawo wannan lokacin ba zai sake dawowa ba saboda haka babu abin da zai ribata irin lokacinsa shi yasa Allah ta'ala yake gaya mana waɗanda suka kafirta ubangiji ta'ala idan ya bujuro musu da wutar jahannama suka samu kansu a cikin azabar Allah za su rika da na sani yadda lokutan nasu suka tafi a duniya ba tare da sun mori lokutan su wajen yi wa Allah da'a wajen biyayya ga abin da Allah ta'ala ya aiko annabawansa da shi wajen barin laifuffuka da barin barna a doron ƙasa Allah ta'ala yake gaya mana cewa waɗanda suka kafurta suna da azabar suna da azaba ta jahannama ba za a sassauta musu wannan azaba la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhafu anhum min azabiha kazalika najzi kullu kullu kafur ba za a gama da su ba a cikin azabar jahannama yadda za su mutu kenan azabar ta zo karshe ba kuma za a sassauta musu wannan azaba ba za a basu a cikin wannan azaba mai raɗaɗi mai ciwo mai zafi suna ta famar wahala a cikinta Allah ce wa hum yastarkhuna fiha suna ihu suna ka wato kakaci a cikin wannan wutar jahannama suna cewa ina ma Allah ta'ala ya dawo da su duniya domin su aikata aiki na kwarai wanda ba shi suka zama suna aikatawa ba Allah ta'ala yake bayar musu da martani awalam nu'ammirukum awalam nu'ammirukum fiha ma yatazakkaru man tazakkara waja'akum an-nadhir fazuqu ma lidh-dhalimin min nasir ashe ba mu raya ku a duniya ba muka ba ku lokacin da mutum zai iya wa'azantuwa idan ya ga dama ya wa'azantu amma ba ku wa'azantu ba to haka ko ku ci gaba da dandanar azaba fama da zalimi na min nasir waɗanda suke azalimai ba su da wanda zai taimake su saboda haka rayuwa ta duniya ita ce lokacin da ɗan adam zai shuka alkhairi in aka je lahira kuma a nan ne zai girba abin da ya shuka saboda haka idan mutum ya yi wasa rayuwarsa ta tafi a duniya ba tare da ya mori wannan rayuwa ba to abu shakka zai zo yana nadama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi sahihi wanda imam bukhari ya rawaito ce ni'matani magbuna fihi ma min an nas as-sihhatu wal faraq ni'imomi guda biyu mutane da yawa suna yin asarar su suna asarar ni'ima guda biyu ni'ima ta farko ita ce a siha lafiya da Allah ta'ala zai ba wa mutum ni'ima ta biyu kuma alfara wato samun isasshen lokaci to galibi mutane suna yin wasa da waɗannan ni'imomi guda biyu ba sa morar lokacin da suke cikin koshin lafiya wajen yi wa Allah da'a da ayyuka na ƙwarai. harar lokacin har sai rashin lafiya ta zo ta maki mutum ta kwantar da shi a lokacin zai rika da na sani ina ma lokacin da yana da lafiya ya muru wannan lafiyar tashi hakanan alfarak lokacin da mutum yake da isasshen lokaci yake amfani da wannan har sai lokacin da abubuwa suka zo suka kwabe masa suka caɓe masa suka yi masa yawa to a lokacin kuma zai rika kokawa da cewa a kwanakin baya ko a shekarun baya ya kasance yana da isasshen lokacin da zai yi kaza zai yi kaza bai yi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗannan ni'imomi da dama daga cikin mutane suna yin asara su ba kaɗan ba su ne yawa wato su masu yawa cikin mutane yace kasirun ni'matani maghbunun fiha kasirun minan nas ni'imomi guda biyu da dama daga cikin mutane suna yin asararsu domin ka samu ka Allah ta'ala ya hada maka lafiya da isasshen lokaci wani ba karamin ni'ima bace wani lokaci ga lafiyar ba isasshen lokaci wani lokaci ga isasshen lokaci ba lafiyar to ka samu ubangiji ta'ala ya hada maka waɗannan abubuwa biyu a lokaci guda ga kana da lafiya ga ka kuma kana da yalwar lokaci to ni'ima ce ba karama ba sai ka zo wata rana ga lafiyar ba yalwan lokaci ko ga lokacin ba ba lafiya to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana jan hankalin musulmi ne kan cewa ya amfana da rayuwarsa ya amfana da lokacinsa ya amfana da lafiyarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku mori abu biyar kafin abu biyar kamori abu biyar kafin abu biyar kamori a rayuwarka kafin mutuwarka ka qabla mautik kamori lokacin da kake da rai kafin mutuwa ta zo ta riske ka sannan ka qabla maradik kamori lokacin da kake da lafiya kafin rashin lafiya ta kwantar da kai sannan uka qabla fakrik kamori lokacin da kake da wadata kafin ainihin lokacin talauci ko lokacin rashi ya zo ya same ka shababu ka kabla haramik ka mori lokacin da kake da wato a shabab kake da yarinta kafin tsufa ta zo ya bebe ka to dan adam da ba zai mori waɗannan abubuwa ba ya bari lokacin samartakasa ta wuce lokacin da rayuwarsa ta ƙare lafiyarsa ya zo ya rasa ta ko wadatarsa da zai zama ba shi da ita to zai zo ranar gobe kiyama ya kasa ansa tambayar da ubangiji ta ala zai tsaye da shi yana yi masa kamar da ya tabbata a cikin hadisin abubuwar zatul aslami annabi sallallahu alaihi wa sallama na cewa lan tazula qadama abdin hatta yus'al an arba'in an umrihi fima afnahu wa an malihi fima wa an shababihi fima ablah wa an ilmihi ma za amila bihi wa an malihi min aina min أين iktasabahu wa fima anfaqa annabi sallallahu alaihi wasallam yace diddigan bawa ba zai gushe ba a gaban Allah sai an tambaye shi abu hudu sai an sa hudu sai an sa tambayar rayuwarsa ta kaka ya kare ta amin ya karar da rayuwarsa ya bada wannan ansa sannan an tambaye shi game da dukiyar game da iliminsa wani aiki ya yi da ilminsa lokacin da Allah ta'ala ya ba shi ilimi ya yi aiki da ilimin nan nasa ya amfana ko ya amfanar da iliminsa ko bai yi ba sai ya ansa wannan sannan kuma zai ansa samartakarsa lokacin da yake gajiyar karfinsa ta yaya karar da samartakarsa sannan kuma dukiyarsa sai ansa tambaya biyu a kanta sai ya ansa ta ina ya samo dukiyar kuma ta yaya kashe ta to dan adam idan bai yi la'akari ba waɗannan abubuwa duk za su zo su wuce shi yasa al-hasan al-basri yake cewa waɗanda suka gabace ku Muhammad ibn Sirin kan yake cewa waɗanda suka gabace ku na ga suna wato lissafi da kula da da kamar yadda ɗayan ku yake kula da kuɗinsa. da ɗayanku yake tsayawa ya sa ido sosai ya kula da kudinsa kada ya bari wani abu daga cikin kudin nasa ya yi asararsa to haka su ma magabata suke kula da lokutansu suna lissafa lokutansu ya kamata ɗan adam musulmi ya fi kowa sanin amfanin lokaci a rayuwa domin shi ne allah ta'ala ya tsara masa ibadojinsa gwargwadon lokuta ya zama na komai na ibada aka yi masa wato yadda zai yi shi a cikin wani lokaci na musamman domin ya zama ya san amfanin lokaci akwai wanda ya shafi kullum a cikin duk wasu sa'o'i aka samu wata ibada da za ta wato maimaituwa duk bayan yan awanni kamar salloli biyar da zai yi su a kullum sannan kuma a kullum za su rika maimaituwa a cikin a duk bayan wasu awanni da haka da zarar zahar ta yi zai tashi ya sallah daga nan kuma zai ci gaba da lissafin lokacin shigowar lokacin sallar la'asar da ta yi kuma ya shashi tashi ya la'asar sannan ya jira lokacin magarba lokacin magarba na iya tashi ya yi hakanan isha'i hakanan asuba sannan ubangiji ta ala ya sanya masa wata ibarar da zai rika dakonta duk sati yana lissafin kwanakinsa har idan wannan ranar ta zo a cikin sati ya gabatar da ita ce salar juma'a wacce ita kuma duk sati zai yi wannan saboda kullun yana lissafi yau kaza gobe kaza jibi kaza gata juma'a za a yi sallah za a yi sallar juma'a sannan ya sa masa wacce zai duk abin nan wacce zai a duk shekara a duk shekara za ta zago a cikin wani wata na musamman sai azumi da zai rika yinsa duk Eh, ramadan a duk ramadan kwana talatin zai yi ko ashirin da tara wanda allah ta'ala ya farlanta masa shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu sannan kuma ya sanya masa aikin hajji wanda shi kuma ake bukatar sau ɗaya a rayuwarsa a rayuwarsa ana aka wajabta masa yayi shi sau ɗaya kaga akwai na shekara ko kuma na rayuwar mutum gaba ɗaya lalle ya samu yayi wannan hajji in yana da iko sau ɗaya a rayuwarsa mafi karancin abinda da ake bukata kenan a wajensa الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رخص ولا فسوق ولا جدال في الحج wannan bayan da wasu munasabobi na musamman wanda su ma aka sanya wasu ibadoji na musamman kamar sallar idi abin nan sallar idi eh, ta azumi da sallar idi ta layya wanda ita ma wani lokaci ne na musamman da yake zagayowa lokaci bayan lokaci hakanan aka sanya masa irin su azumin rana arfa azumin sitta shawwal aka sanya masa abin azumtar yamul bid goma sha uku sha hudu sha biyar ga wata da sauran lokuta da aka sanya masa ya azumce su bisa tsawi ya samu lada duk wannan ba don kuma don a nuna masa cewa ya kamata ya la'akari da lokaci kuma ya san cewa lokaci wani abu ne da ake bukatar ya kula da shi to idan akwai wata al'umma da za ta kula da lokaci ta ɗauki lokaci da muhimmanci ta kiyaye lokacinta ta rika lissafin lokacinta to al'ummar musulmi ce haka ya kamata to amma al'amarin sai ya zama na reshe ya juye da mujiya sai ya zama na waɗanda su ba su da irin wannan shiriyar ba su da irin wannan addinin ba su samu irin wannan tarbiyyar ba su ne ake ganin kamar suna kula da lokaci alhalin waɗanda ainihin su aka ba su irin wannan tarbiyyar su ba su ɗauki lokacin a bakin komai ba mutum zai ɓata lokacinsa a cikin wata sharholiya ta yadda in ka zo ka tambaye shi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza da kake zaune ko kake tare da wasu wani me ka karu da shi a addinin ka ko a rayuwarka ba zai iya tabbatar maka da cewa ga wani abin da ya karu da shi ba wataƙila ma abin da ya yi da ko ya tattara a wani lokacin shine ne Allah da laifuffuka da zai je wa Allah da su ka ya kamata musulmi mu kula da wannan mu kula da lokacinmu mu daina tafiyar da lokacinmu a banza mu sani cewa rayuwar nan guda ɗaya ce in ta kare kuma sake sake dawowa ba yabna adam inna ma anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba baka. rayuwar nan kwanakin nan su ne kai ya kai dan adam duk sanda wani bangare na wannan kwanaki a wannan rayuwa ko waɗannan kwanaki ya tafi to wani bangaren ka ne ya tafi saboda hakan kula da lokacinmu mu yi amfani da lokacinmu yadda za mu zo wa Allah ta'ala muna masu ce ribar lafiya da lokaci da Allah ta'ala ya ara mana Allah ta'ala ya ba mu dacewa amin amin tabbai mu ta farko a wannan makon cewa take yi yaya hukuncin shiga ban daki da waya alhali kuma an kunna karatun alkur'ani daga Aminu shahid ka baya halatta dauki karatun qur'ani a shiga da shi karatun qur'anin a shiga da shi gurin da ake da yake da najasa mun sani gurin ba haya guri ne na najasa ba guri ne mai tsarki ba shi kuma alkur'ani littafi ne mai tsarki fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara yi ta'ala ya sifanta alkur'ani da cewa littafi ne mai tsarki to kaga bai kamata abin da yake da tsarki ba a kai shi gurin da babu tsarki mun sani cewa ban daki ko wajen ba haya guri ne matattara shaidanu matattarar shaidanu shi yasa ma in zaka shiga aka shar'anta maka kai addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is ya Allah ka tsare ni daga shaidanun maza shaidanu mazan su da matansu. su kuma shaidanu daman da ɗabi'arsu take suna rayuwa ne a matattarar da suke da ƙazanta duk guri mai ƙazanta to matattarar shekaru ce ka gaban ɗaki guri ne mai ƙazanta su haka matattarar shekaru ce sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi al-hushusha inna hadhihi al-hushusha muhtadara fa idza arada ahadukum an yadkhula al-khala' falyaqul allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith yace waɗannan guraren da kuke biyan buƙatar ku wato guraren ba haya yace gurare ne da aljanu suke taruwa su yi dandazo a gurin saboda ka idan ɗayan ku zai shiga gurin to ya addu'a yace ya Allah ka tsare ni daga miyagun aljanu mazansu da matansu so guri ne da yake ba mai tsafta ba bai kamata a ce mutum ya shiga da abin da yake karanta alkur'ani ba ba laifi ka shiga da wayar ko da akwai alkur'ani a cikinta wannan memory ne wannan kwakwalwa ce ba wai rubutun ba ne inda za ka fasa wayar ka gama ɗalibanka ba za ka ga rubutun ko bismillah ba saboda haka wannan babu komai kamar kwakwalwar dan adam ce mutum ya haddace alkur'ani ko ya haddace kur'ani da zai da za a fasa kan shi ba za a ga alkur'ani a ciki ba kuma ba zai hana wannan ya shiga cikin banɗaki da alkur'ani a ya shiga cikin banɗaki ba don ya haddace alkur'ani to haka waya take amma ka shiga ka kunna to sautin ya fito to wannan bai dace ba ko a waya ko a rediyo ko kuma kai da kanka karɓi karantawa a cikin alkur'ani a cikin banɗaki wannan ba ba daidai ba ne to sai tambayar da ke cewa malam ne hukuncin mai cin bashin mutane kuma ya hana da gangan daga amashu aibu dan dalama to annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda ya ci bashi dan da niyyar ya biya to Allah ta'ala zai taimaka masa ya biya wanda kuma ya karɓi bashi da niyyar ya cinye ya halakar da dukiyar wani to Allah zai halakar da shi man akhadha mala mala ghayrihi yuridu ada'ahu adda Allahu anhu wa man akhadha mala ghayrihi yuridu itlafahu atlafahu Allah wanda duk ya karɓi dukiyar wani da niyyar zai mayar masa to Allah zai taimake shi ya mayar in ya karba da niyyar ya cinye ya halaka masa wannan dukiyar to shi ma Allah ta'ala zai halaka shi saboda haka ba karamin eh, bala'i yake jawo kansa ba mutumin duk da zai dauki dukiyar wasu ya karbi dukiyar wasu da niyyar ya cinye to ya sani ko wannan bai ciyu ba ko da a duniya yana ga kamar ya ci to bai ciyu ba domin akwai ranar da kowa da kowa zai tsaya gaban Allah a yi hisabi yau mai kuma nasu da rabbil alamin ranar da waɗanda suka suka yi zalunci za su rika da na dana sani akan zaluncin su qulul razina zalamu rabbana a akhartana ila ajalin a azzalimai su rika cewa ya Allah da kaɗan ba mu lokaci kaɗan ara mana lokaɗan jinkirta mana nujib da'awataka wa nattabi'ur rusul aw lam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal saboda haka ba karamin laifi bane mutun ya ci dukiyar wani hadari ne ba kankani ba wannan dukiyar dai ma ita ne ya halatta maka ita ba yafi maka to ba za ta taba tafiya a banza ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tambaye sahabbai atadruna mal muflis kun san tsiyatacce wanda yake wasashe aka wawashe shi kace ya rasulullahi muflis ai wanda tsayatacce shine ne la hamala lahu wala dinar wanda ba shi da kokobo wanda yake fitik ba komai aljihunsa wannan ai shine yake cikin kamar shine wanda aka washe shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al muflis shine man ya'ti yawm al qiyamah wa qad amila min al hasanati آه، ومن يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ من حسناتي فيوطى هذا ويؤخذ من حسناتي فيوطى هذا فإذا فني ولم يقضي ما عليه أخذت من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار النبي يا تتشي شيني وانا زي زورا نقوبي قيامة لاشي زورة تالا أيوكا نقولي yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi wai yayi wai yayi wai duk ayyukan da ake so masu kyau yayi su ga gwalagwalan ayyuka amma kuma za a zo da shi gaban ubangiji ranar gobe kiyama mutane sun baibaye shi kowa yana neman haƙƙinsa a zo ya daki wannan ya zagi wancan ya cinye dukiyar wannan to sai alka iban ayyukan nan nashi masu kyau kai ya cuce ka yayi maka kaza to ga gwargwadon abin da ya maka ga biyan ka an biya ka wancan ma ya zo a biya shi wannan ma ya zo a biya shi har ayyukan nasa na kwarai su kare kuma bai zama biyan abin da yake kansa na basu suka ba to daga nan kuma duk wani wani ya zo ya ci to ni ma ai ya taba ranta kudi na bai biya ni ba ya ci bashi na bai biya ni ba ranar babu musu babu gaddama in mutum ya yi musu gaɓoɓinsa ne za su yi shaida da haka a lokacin dole da ɗan adam ya sadu da ya yadda to idan wani ya zo ce shi yana bin sa bashi shi ba a biya shi ba kuma gashi ayyukan nasa na kirki duk sun kare sai a shiga ebo kuma laifuffukan mutane ana watsa masa ana ebo ana watsa masa karshe kuma a tattara shi a watsa shi wuta kaga babu asara da ta kai wannan babu tsiyataccen da ya kai wannan saboda ka mutumin da zai karɓa kayan mutane da niyyar ya cinye kawo shakka wannan ya sani cewa yana ciwo kansa bala'i ne domin akwai ranar da kowa baya wato abin da zai tsirar da shi a ranar yake nema in ya ga wani wanda ya san cewa akwai wani abu tsakaninsu a lokacin kowa yana kishin ya samu abin da zai nauye mizaninsa na kwarai da haka yana ga wani wanda ya taba cin dukiyarsa bai biya shi shikenan ya samu abin da yake so da wahala ya iya kyale shi ya ga cewa in ya kyale shi ko karshe shi ka ayyukansa ba za su ishe shi ba zan ya ce ya tafi wuta to ga wani wanda zai kwasa a wajensa ko ya rage masa lodinsa kaga a lokacin ba babu maganar ko yan uwantaka ko zumunta ko abotaka yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi Allah ta'ala cewa kowa gujewa dan uwansa zai guje wa babansa ya gujewa babansa ya dan matarsa kowa li kulli mar'in minhum yawma idhin yughni kowa abin da yake kansa ya ishe shi to ranar da mutum zai guje wa babansa da babarsa da matarsa da dan uwansa da 'ya'yansa to kuma wa zai saurarawa haka mutane a ji tsoron Allah to sai tambayar da ke cewa mene matsayin matar da aka biya sadakinta amma kuma iyayenta suka yi amfani da kuɗin basu bata ba yabo daga nasir yakubu kamata yi dai iyaye su sani cewa sadaki na ita matan ne Allah ta'ala cewa atun nisa na nihla ku ba wa mata sadakinsu kyauta ce da Allah ta'ala ce a ba su saboda haka dukiyar sadaki ta ita matar da aka aura ce amma idan iyayenta suka ɗauka suka yi wani abu ba za a ce a nan ta riƙe abin a ranta cewa sai sun biya ta ba iyayenta ne ita mai ba su ce sai ta yi haƙuri ta yafe musu amma da iyaye su sani cewa dukiyar sadaki na 'ya'yan ne idan ana so a yi musu wani abu ma a nemi izinin su a gaya musu cewa to kusan sadakin nan naki muna ga za mu saya miki kaza ko za mu yi miki kaza da shi ko za mu yi miki kaza da shi sai babu komai zai wahala ma a samu yadda za ta ce ita kudinta take so a bata a hannu to wannan zai sa ta ji cewa e eh, dukiyar ta ce kamar yadda Allah ta'ala ya ce kuma duk abin da aka yi da dukiyar an yi ne da izininta to amma in har sun cinye kamar yadda ta faɗa to ta yafe musu iyayenta ne tsakaninta da su babu maganar cewa sun cinye mata wani kuɗi don haka sai sun biya ta annabi yana ce an tawo maluka da bika da kai da ma dukiyarka duk mallakar mahaifinka ne saboda haka shi sai ta haƙuri ta dangana sai sai tambayar sadiya da take cewa shin ya halatta matar da ke cikin jini ta yi alwala so idan ta yi ne don kawai ta wanke jikinta ta ji ta dan tsatsauta kanta ba wani abu amma dai ba alwala ba ce ta ibada da ita alwalar da za a ibada da ita ba ta zauna ba sai da tsarki amma in kawai ta yi ne don ta ga ta wanke jikinta ta kara da tsautsauci kanta wannan babu komai amma ta sani ba alwala ba ce wacce ake bautar Allah da ita saboda alwala ibada tana buƙatar tana buƙatar tsarki babu alwala ga mutumin da ba shi da tsarki abdullahi dan dago wanda yake cewa mutum ne ya yi wa wani alkawarin zai ba shi kuɗi ko wani abu kyauta sai kuma wanda za a baiwa ɗin ya rasu kafin a kai ga bashi to yaya matsayin wannan alkawarin to alkawari na za a yi wa mutum kyauta matukar ba a bashi a hannunsa ba to bai zama kyauta ba bai zama ya zama mulkinsa ba idan mutum ya maka alkawarin kuɗi ko ya maka alkawarin abin hawa maka alkawarin wata riga ko tara ko wani abu bai dauka ya baka ka karba ba to bai zama naka ba in ya rasu shikenan wannan dukiya tana nan ta magada ce babu maganar ka je ka ga yayansa ko magadansa cewa ai ya tabi maka alkawarin zai baka saboda ka fitar maka da abin da ya maka alkawari a'a ya alkawari amma bai bayar ba saboda ka yana nan nashi ne dan haka wannan dukiya da aka yi alkawari babu kuma shi mamaci a nan ba za a ce ya mutu da alkawari a sa ba a kawari ne wanda ba wajibi ne ya cika shi wani alkawarin zan baka kaza ba wajibi ne in ya cika yayi abinda ya kamata amma dan bai cika ba ba a cewa ana bin shi a gurin Allah yana mai laifi ko a ce ai tunda dai har ya alkawari lalle lalle a sauke masa wannan nauyin a ba wani nauyi a kansa so ne ce malam ina so zan kara aure amma kuma matata tana da hawan jini ina tunanin sanar da ita su ya zan yi sako daga usman to in kana son masu kana jin tsoron wani abu zai same ta kuma kana son ta sai ka kura in kuma kana ka damu sai ka kara auren sai ka san yadda aka lalace ta ka gaya mata ka yi mata addu'a kuma Allah ya sauke mata amma da ban ɗaya biyu ne ko dai ka gaya mata ko kuma ka fasa auren babu wani abu na uku dan in ka ma ɓoye zai fafo zama matsala ce ka ɓoye ka ji kai auren a ɓoye wata rana za ta abin zai fashe kowa ya ji to ka ga anan sai ya fi mata ciwo ma sama da ce tun farko ta san da magana sauraka in har ka hararo cewa hawan jinin nan nata mai tsanani ne kuma kai kana son ta baka ka san abin da zai tayar mata da hankali ko ya kai ta ga ga wani halin kakanuka yi kenan sai ka haƙura ba ce akai dole sai ka kara auren ba kuma ka ga dole sai ka ƙara wannan ma ba za a haramta maka ba saboda matar tana da hawan jini a ce kakka aure wannan ba wanda zai gaya maka wannan so ya rage zaɓi ya rage naka ka ji ta a hankali ka lallashe ta gaya mata kalmomi masu daɗi ka yi ta mata abubuwan da za su ƙara kwantar mata da hankali ka yi mata ihisani over yadda kake mata in da can ma kana kyautata mata to yanzu ka yi mata kyautatawar da za ta rike baki ta yi mamaki watakila wannan ya ɗan ba ta relief dan ba ta sanyin zuciya kuma ka haɗa da yi mata nasiha da faɗa mata Allah da waye watakila wannan ya taimaka ka kuma sai ka kai aurenka sai sakon bashir aliyu sheka wanda yake cewa malam menene ma'anar kalmar nan ta salaf to kalmar salaf larabci ce abinda take nufi abinda ya gabata ko waɗanda suka gabata shine salaf a kishiyarta ita ce khalaf khalaf su ne wanda suka zo daga baya suka maye gurbin waɗanda suka wuce fa khalafa min ba'dihim khalfun in aka ce khalfun bi sukunin lam ana nufin wanda suka zo daga baya marasa kirki kamar da fa khalafa min ba'dihim khalfun ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا فخلف من بعضهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات kaga ana khalfun waɗanda suka zo daga baya marasa kirki matsalar tana nufin wanda suka gabata a tsabaran larabci ka kalli kalmar a larabci duk wanda ya riga ka salaf ɗinka ne iyayenka salaf ɗinka ne salaf ɗinka ne kakannin ka salaf ɗinka ne duk da wanda zai riga ka to wannan salaf ɗinka ne ala a gundarin kalmar a harshen larabci sannan kuma ana amfani da ita salaf a ma'ana ko a yare na malamai don a nuna magabata na farko a wannan addinin musulunci waɗanda suka riga kowa shiga musulunci kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suke al-muhajiru al-muhajiruna da waɗanda suke al-ansar. waɗanda Allah ta'ala ya kira wasu sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar as-sabiqun al-awwaluna wanda suka riga kowa shiga musulunci na farko da suke muhajirun mutanen makka masu hijira zuwa madina da kuma al-ansar mutanen madina masu taimakawa mutanen makka sannan da almajiran su sune tabi'ai waɗanda suka taho bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam suka zauna da sahabbai suka konkwadi ilimi wajen sahabbai suka kuma sanar da waɗanda suka zo bayan su sauraka almajiran almajiran sahabbai su ma sun shiga su ne khairul qurun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace khairul qurun khairun nasi qarni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum mafi alkhairin mutane su ne waɗanda na rayu tare da su su ne sahabbai su ne mafi alkhairin wannan al'umma duk wani alkhairi da kake zaton akwai shi a cikin wannan al'umma to sahabbai su suka fi cancanta sa kuma ya fi yawa a cikinsu wannan su ne baci na farko sai bacin da suke bin su su ne ya ce sun mallazi na ilunahun sannan wanda suka zo bayansu su ne tabi'ai su ma akwai alkhairi tare da su mai yawa amma bai kai alkhairin da yake cikin sahabbai ba saboda waɗannan malaminsu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye a makaranta annabi su kai karatu shi ne malaminsu shi ya ba su tarbiya tarbiyar da annabin allah zai bayar ba ta kai tarbiyar da kowane irin malami ne zai bayar ba sannan su mallaze ne rolahun sannan wanda za su zo bayan su ne ci na uku su ne ta abin atba'ut tabi'i to waɗannan waɗanda annabi sallallahu ala'uwa ya yi wa shaida da khairiya cewa su suka fi kowa alkhairi sahabbai tabi'i atba'ut tabi'in to waɗannan su ake su ake kira salaf magabata daga nan sai waɗanda suka zo kurkusa da su su ne al'imma musamman limamai guda hudunan da muka sani abu hanifa malik shafi'i ahmad sannan da waɗanda suka zo tare da su a lokacinsu kamar irin su lais ibn sa'ad kamar irin su abdullahi ibn mubarak kamar irin su sufyan ibn sa'id as-sauri irin su sufyan ibn uyayna irin su al-auza'i da sauran malamai na wannan lokacin masu yawa sannan waɗanda suka zo daga nan a irin su ashabul kutub sita malaman nan da suka rubuta littafin nan guda shida su imam bukhari muslim abu dawud tirmizi nasa'i ibn majah waɗannan su ma to waɗannan duk zaka iya kiran su salaf zaka iya kiran magabata na kwarai magabata na kwarai a wasu kamar wasu malamai suna cewa asirin riwaya yana karewa daga karni na uku to karni na uku na karewa to asirin ruwaya zamanin ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare sauran duk abinda zai biyo kusan maimai ne ko kuma ƙara to abubuwan da waɗancan suka riga suka ruwaita ne wato daga kan suna sa'i ya rasu shekarar hijira 303 to duk waɗanda suka zo daga baya to za su zama mutaakhirun ne yan baya baya ne wato karshen karni na uku to abinda ake nufi dukkan wani wanda zai taso cikin wannan addini in yana so fahimta sa da addini ta zama mai kyau to wajibi ne kada ta saba ma waɗannan waɗannan al'ummomi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su karara a cikin hadisin sa sahihi wanda yana cikin bukhari da muslim da sauran littafan sunna kada fahimta su ta sha bamban da fahimtar waɗannan mutane idan su suka yi wata fahimta dangane da addini wani ya zo da tashi duk tashi banban da tasu to babu shakka ba yadda za a yi a hukunta wa tasu cewa ba daidai ba ce tashi ce daidai wannan ba zai yiwu ba da zarar zamani ya fi kusa da na'anar annabi salama to ya fi kusa da dosano hasken mishkatun nuhuwa. kana ƙara nisa hasken na ƙara nisa daga mutum sai yasa ana ƙara nisa kurakure na ƙara yawa laifuffuka na ƙara bayyana miyagun aƙido da fahimtoci suna ta ƙara bayyana haka aka yi ta yi aka yi ta yi suna ta ƙaruwa fitintunu suna ta ƙara yawa sauraka in ana so a dawo da addini kurkusa da yadda yake a lokacin annabi sallallahu sai an da kan fahimtar su waɗannan mutane na ƙwarai shi yasa ake cewa shi alƙur'ani da sunna ana fahimtar sani gwargwadon fahimtar waɗannan mutane ba kawai ka ce zan ɗauki alƙur'ani da hadisi shi ke ne in fahimce shi ko in fahimce su fahimta ta ni kadai da ko zan saba ma wannan al'umma don ba zai ba wannan al'umma ta ta zama ba akan gaskiya take ba mutum ya zo daga baya bayan su da shekara 400 500 sannan kuma ya fi su fahimtar addini wannan ba zai yiwu ba a aikace to wannan shine abin da ake nufi da as-salaf magabata ake cewa a fahimci addini gwargwadon fahimtar magabata kada ya rika kawo wata fahimta wacce ta saba wa tasu kuma wani shi zai raba zai raba duwata wata rigima duwata wata rigima da za ta zo cikin musulmi wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza sai ci to a koma farko ya su suka fahimci abin kai ka ja aya ni na ja aya wancan ya ja aya kai ka ja hadisi ni na ja hadisi wancan ya ja hadisi wato mu koma farko su duk waɗannan malaman na farko su ya suka fahimci matsalar kuma Allah da ikonsa saboda tsara addinin da ya yi sun shi ne addinin ƙarshe ba wani annabi da za a sake aikowa to tunda ba wani annabi za a sake aikowa yana daga cikin ni'imar Allah ga bayi ya tsara addinin kai ya zama addinin babu shi duka gaba ɗaya lalace da in ya lalace duka to bai zama addini na na duk duniya kuma har ƙarshen har tashin kiyama ba a da can annabi ya zo ya gama da awarsa wanda suka imani suka imani bayan wasu shekaru to addini yana gurɓacewa ya lalace ta yadda ba inda za ka je ka samu mai kyan to sai a taso da wani annabi sai a taso da wani annabi sai ya zo ya gyara abin da aka bata shi ma in ya tafi bayan shekaru aka kuma gurɓata addinin aka lalata shi ba inda za a je a samu mai kyan sai a kawo wani annabi to shi manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zama shine khatamul anbiya shi ya rufe annabci gaba ɗaya don aƙidar abin nan a shari'ar da ya zo da ita da zarci har tashin kiyama to tun da haka take ya kamata damun ko ya waje ba damun ta zama a shari'a ce tsararriya da Allah zai tsare ta kar ta lalace da in ta lalace duka to ai ba kuma wani annabi da za a yi ko to ina za a je a samu gaskiya to yana daga cikin ni'imar Allah sai ya kasance addinin a tsare yake illa iyaka kowanne ya kokarin fafutukar yadda zai gano yadda abin yake tare da addu'a Allah ta'ala ya nuna masa inda gaskiya take to komawa ga tafarkin su waɗannan magabata din shi zai nuna maka haske da zaka gane inda aka sa gaba Allah da ikon sa tun shekaru sama da dubu an rubuta duk abin da waɗannan magabata suka faɗa ko suka aikata akwai littafin musannafa akwai littafin muwadda karni na biyu aka rubuta shi malik ya rasu shekara tana da dubu ɗaya da da da 179 kaga karshen karni na biyu aka samu irin su ibnu abi shayba su abdurrazzaq wanda su ma suka rubuta littafansu littafan da ake kira al-musannafat wanda su ma sun rayu a cikin karni na na biyu zuwa na uku na biyu da farkon karni na uku aka samu tafan da suka rubuta masanid to kamar musannaf abdurrazzaq da musannaf ibnu abi za ka samu zanzanin sahabbai da yawa da na tabi'ai da yawa dukkan wata mas'ala ta addini za a ce ga abinda sahabbai suke faɗa ko suke aikata ga abinda tabi'ai suke fada ko suke aikatawa wanda wannan shi zai nuna maka ga yadda rayuwar su magabatan ta kasance ko fahimta su ta kasance dangane da wata mas'ala ta addini to a takaicen an ce salaf ana nufin waɗannan na'am to sai tambaya ta gaba da take cewa dan Allah malam idan mutum ya dauki kudin mahaifinsa da yawan su ya kai rubu'u dina shin za a zartar masa da hukuncin haddi ne daga Rabi'u Musa Shirawa to shi ita ita sata wato shi haddin sata ba wai kawai ba wai kawai daga kayi sata abinda sunan shi sata ba shikenan sai an yanke mutum hannu dole akwai sharuɗa akwai mawani akwai sharuɗa da dole sai sun cika sai an samu sharaɗi cewa e wannan sata ce da za a yanke na farko ta kai nisabi kai rubu dinar ta kai nisabi ah, na biyu mutum ya sace ta daga hirzi hirzin wato gurin da ake ajiye irin wannan dukiyar wato dukiya kowace dukiya akwai inda ake ajiye irinta inda mutum zai dauki kuɗi mutum ne yana da kuɗi kamar yana da dubu goma ko dubu ashirin ko dubu ɗari misali sai zo bakin shagonsa sai sa a sai aji ba a aji kuɗi haka amma da ya shiga cikin shagonsa ya ja abinan durowa ya sa a ciki ko ya samu wani lungu a cikin shagonsa ko ɗakinsa ya rufe a ciki wani ya je ya kutsa ya ɗauka to ya ɗauko a hirzi saboda haka kowane abu yana da hirzinsa yana da inda ake aji shi to mutum ya ɗauki wannan abun a hirzi sannan ya dauke shi kufiyatan a ɓoye ba da ƙarfi ba in tare shi yi ya kwace ko ko yi sani wato ya yanka a masa aljihu wannan ba a kiran shi sata a ƙa'ida ta fi fiqhu duk da a harshen yare za ka yi cewa ya mun sata amma ba ita ce satar da ake wa hajji ba akwai fashi za mu ce fashi da makami tare mutum a nuna masa karfi ko ka ba mutum amana ya cinye kaga kayan ka ya cinye daidai yake da barawon da ya dauki kanka amma shi anan ba za a yi masa haddin sarika ba shi akwai hukuncinsa wanda suke barna a bayan kasa kamar 'yan fashi hukunci yana kaiwa har kisa ma inna ma jaza'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض kaga su yakan kai har matakin kisa don ce to ya za a ce wani wanda ya tare kai kwace shi ba ba ba ne bane wanda za a yanke hannu shi kenan ba abin da za a yi masa a'a shi ma akwai hukuncin hiraba ta'aziri akan barwa shi shugaba ko in ce alkali wanda shi zai kwatanta irin girman laifin ya ga irin ukuba da zai masa to sannan a yi zama na babu mawani kai zama na akwai wani abin da ya jawo har yi haka akwai abin da za su iya hanawa kai a yi masa haddin kamar ɗa da uba a tsakanin ɗa da uba babu haddi tsakanin uba ya ɗauki dukiyar ɗa ko ɗa ya ɗauki dukiyar uba hannun ba a haddi ba a ba a cewa za a yanki hannun ɗa saboda ya taɓa dukiyar babansa ko a yanke hannun uba saboda ya taɓa dukiyar ɗansa saboda haka kamar wannan tambayar da yake cewa idan ya ɗauki dukiyar babansa ya kai rubu dinari za a yanke masa hannu a ba za a yanke masa hannu ba sai dai nan ana iya hora shi gwargwadon yadda ake ganin za a ladabtar da shi domin a ka'ida uba yana sakin wato yana sassauci tsakaninsa da ɗansa abinda ba zai sassauci tsakaninsa da wani ba akwai abin nan na ubowa na shi mahaifinsa ne soyayya da tausayi da waye da yake tsakanin tsakaninsu saboda haka wannan ba zai zai sa a kawar da mutum haddi a nan babu maganar haddi amma idan ba haka ba aka kuma samu sharaɗin to shi ne ake tsayar da haddin sarika haddin sata haka dan uɗa ya taɓa dukiyar babansa babu shakka in ba bisa sai ya taɓa ba ya yi laifi amma ba za a ce in an kama shi a je a kai shi a yanke masa hannu ba tuce tambayar usman ado wanda take cewa malam ina so a bambance min kudin ruwa da kuma bayar da bashin haja ga ma'aikata kan farashi na daban kasancewar sai karshen wata za su biya to wannan malamai suna da sabani akan ciniki irin wannan shi dai kudin ruwa shi ne ka ba da bashi kana jiran lokacin da aka zo biyan ka a kara maka akan abin da ka bayar tun ne ka bashi bashin naira goma idan ya zo biyan kai baka naira sha ko sha biyu ko ka bashi ɗari ya baka ɗari da goma ko ɗari da ashirin ah, ko kuma ka bashi ka ce zai biya ka bayan wata ɗaya bayan wata ɗaya ya zo bai samu kuɗin da baka ce to ba komai zan ɗaga ma kafa amma za ka ƙara min wani abu to wannan duk kuɗin ruwa ne bashi ne eh, wanda eh, aka hada shi da riba haramun ne ah, abinda mutum ya cancanta ko ya halatta ya karba shi ne abinda ya bayar fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum kun tuba ku karba abin da kuka bayar la tazlimuna wala tuzlamu la tuzlamu la tazlimuna wala tuzlamu kada ku zalunci mutane ku karbi sama da abin da kuka kuka kada kuma a zalunce ku a rike muku kudi a kibiyan ku ko kuma a rage muku akan abin da kuka bayar ku karba daidai kankin kanka kankan kan da wanda kuka kuka abin wannan shine shine abin da yake shari'a dangane da bashi amma shi kuma wancan ciniki ne kaya ne ana sai da abu ne ana sai da shi a kasuwa kudi hannu naira ɗari kai kuma baka da kudi hannu sun ce to gashi nan zan sayar maka amma ɗari da goma ko ɗari da ashirin in kara maka goma ko ashirin a kan wannan abin da muka yi ciniki bayan wata ɗaya ka zo ka kamun ɗari da goma ɗari da ashirin to wasu malamai suna haramta wannan wasu malamai suna cewa wannan haramun ne tun da ai ka kara masa ashirin ɗin saboda karar lokaci da ya baka ko tazarar lokaci da ya baka ba kuɗi hannu za ka biya shi ba suka ce akwai hadisin abu huraira da yake cewa man ba a bai a taini fi bai a falahu au kasu huma wanda duk ya yi ciniki biyu a daya ya ce a ah, in kuɗi hannu za ka bayar kawo kaza amma in sai ya kai kwana biyu uku wata daya to za ka kara kaza to sai falahu au kasu huma annabi ya ce ka karbi mafi kankanta farashin awo ban in ka ƙi yadda kuma ka ci riba ci kudin ruwa to wasu suka haramta wannan da dama kuma daga malamai suna ga wannan ciniki ɗaya ne ba biyu ba ne ciniki ɗaya ne tunda ba ce masa ya yi na sayar maka yanzu a kaza ba gobe kuma in za kawo kudin in dai ba in za ka bani kudin ba sai ka kara to wannan shine ne haramun amma in ciniki ɗaya ya ce kayan nan nawa goma ake na zan sayar maka ko ashirin zan sayar maka kai yadda ka sayar haka to kayansa ne yana da dama ya sayar kasa da haka daidai da yadda ake sayarwa sama da yadda ake sayarwa ba laifi ba a shari'a saboda ka yanzu ya baka kayan ne akan wani farashi guda ɗaya ba wai ya baka shi ne akan farashin ɗari ba kuma sannan gobe ce da kai tunda bashi ne sai ka kara min kaza don haka suka ce wannan babu laifi a kansa da dama daga cikin malamai sun yi fatawa akan halaccin wannan a shi mazahib din nan ma guda wa uku umban da mazhabar imam ahmad shi ma akwai kauli a cikinta wanda su ibn kayyum suke cewa wannan ba ba laifi bane saboda haka babu laifi a ciki da ciniki ɗaya ne amma a nan kullum muna ba mutane shawara cewa shi musulunci kanin 'ya'yansa ana so a samu sauki ka rika yin abin da za ka rika ka taimaki ka taimaki 'yan uwanka ta yadda kai ma za ka jira Allah ta'ala ya taimake ka a dalilin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi man farraja mu'min kurbatan min qurbi dunya farraja Allah anhu qurbatan min yawm al qiyamah man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi wallahu fi auni al ma kana al-abdu fi auni akhihi duk wanda ya yaye ma wani mumini wata damuwarsa ta duniya to shi ma Allah ta'ala zai yaye masa tashi damuwar a lahira sannan ce wa man farraja man yassara ala mu'sirin wanda ya sassauta wa wani wanda yake cikin wato tsananin bukata yayi masa sauki to shi ma Allah ta'ala zai masa sauki sannan Allah na taimakon bawa matukar bawa na taimakon ɗan uwansa to mutum ya rika tuno irin wannan cewa in yayi ba wani sauki shi Allah ta'ala zai masa sannan annabi yana cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama masu tausayawa su ma Allah ta'ala mai rahama zai tausaya musu ku tausaya mu wanda yake ƙasa ko kuma wanda yake sama ya tausaya muku saboda ku tausaya wa mutane kuka yi musu ciniki sai da za ku ta yadda za su ji cewa kun tausaya musu to kuma sai Allah ta'ala ya tausaya muku don haka da a ce zai dauki kayan nan shi mai kaya ya sayar da shi da farashin kasuwa ko farashin lokaci a bashi to babu shakka wannan shi ma Allah ta'ala zai dube shi ya sa masa rahama da albarka cikin dukiyarsa to sai tambayar da ta fito daga ummu nur take cewa shin menene bambancin wajibi da kuma farilla to wani matsala ce wacce ke mai zurfi ta usulul fiqh in ba malamai wanda suke karanta usulul fiqh ko kuma dalibai da suke karanta usulul fiqh ba jama'a haka ma ba wani abu ne da za su karu da shi a wurin malamai mafiya yawancin malamai babu bambanci tsakanin farali da wajibi wanda ke farali ne wanda ke cewa wajibi ne abu ɗaya ne sanadu abinda idan ka bar shi ka cancanci uba ka cancanci azaba ka cancanci ubangiji ta'ala ya kama ka da laifi abinda yin sai ya zama tilas barin shi kuma ya zama laifi shine ake cewa wajibi kuma shine ake cewa farilla wani a gurin malamai babu bambanci sawa'un alkur'ani ya tabbata a hadisi ya tabbata a ɗaiɗaikun hadisai ya tabbata ko hadisai masu yawa wato a ahad ko a tawaturi dilala saqatiyya ce ko dilala sazanniya ce babu bambanci a gurin malami duk dai abinda aka ce tilas mutum yayi shi to ana kiran shi wajibi ana kiran shi farilla a gurin mazhabar Abu Hanifa su suke rarrabe tsakanin farilla da wajibi ce farilla shine abinda ya tabbata ta hanyar wani nassi wanda yake qat'iyyus subut qat'iyyud dalala wato ta hanyar da ya tabbata hanya ce da babu kokonto ko misali zarratin a ciki sannan dalalarsa yadda ma'anar ta fito ta fito karara wato tana nassin yana daukan ma'ana ne kwaya ɗaya baya daukan sama da ma'ana ɗaya to wannan shi ake cewa wajibi shi ake cewa farilla abinda kuma ya tabbata ta hanyar nassin da yake zanni subut wato akwai yiwuwar ya zama akwai kuskure wajen tabbatar da shi yiwuwar eh, wato ihtimali ko da ihtimali ne marjo ihtimali ne za'if mai rauni amma dai akwai shi ko ya tabbata ta hadisi kwaya daya misali ko kwaya biyu to wanda za a kira shi wajibi amma ba a kira shi farilla ba saboda haka a cikin ayyukan sallah misali ce akwai farilla akwai wajibi ruku'u sujjada wannan farilla ne amma karatun fatiha wajibi ne a gurin su a gurin jumhur in ka ba karatun fatiha baka da sallah a gurin hanaf in ka ba karatun fatiha ba cewa baka da sallah amma kayi wa Allah laifi zai kama ka to wannan a gurin malamai da dama wannan kuskure ne wajen wannan wannan bambancewar saboda haka abin da za a ce maka farilla da abin da za a ce maka wajibi duk abu ɗaya ne a maganganu na malamai kuma fiye yawa daga cikin malamai sai sakon abu abdulrahman wanda yake cewa malam mutum ne yana sallar isha'i sai tuna kuma bai yi magarba ba shin ya zai zai yanke sallar ne ko kuwa zai karasa sallarsa ya gama sallarsa sai ya yi magariba magana mafi rajihi tartibin salloli wanda za a rama ba wajibi ba ne yana so a rattaba su a jera su in hakan ta samu amma in har hakan bata sambatu ku laifi don mutum ya ya fara sallar isha'i ya tuna bai magariba ba to kai ya yanki sallarsa ya karasa sallarsa sai ya zo ya yi ya yi magariba din ko ya fa ko sallar sallar abin nan a ya zo ana sallar isha'i jam'i bai yi magariba ba sai ya bi su a yi isha'in da shi sannan ya zo ya yi magariba a nan ba za ka ce yi tun da ya halatta a bi shi da niyyar magariba so suna isha'i ba anan akwai ayyuka za su saban ba da mun ce ba a san a saba liman wajen aiki to in ka bi shi kana magriba shi zai yi shi yana isha'i to dole za a saba saboda sallar isha'i raka'a hudu ce sallar magriba uku ce kaga an yi raka'a biyu aka tashi aka kawo daya kai magriba ka ta kare zaka zauna ne ka ce ba za ka yi sallama ba sai ya kawo ɗaya ya yi sallama kai sallama kaga anan ka saba masa shi yana tsaye yana karatun fatiha yana ruku yana sujada kai kana zaune ba ka bin shi anan tare da annabi tare da cewa annabi ya ce fa idza raka farka'u fa idza sajada fasjudu kai anan duk baka yi wannan ba saboda za a samu sabani wajen aiki sai aka ce me magariba ba zai iya bin mai isha'i ba ta nan nahiyar ba wai ta nahiyar niyya ba to in ka zo yana yana isha'i dan ka samu jam'i za ka iya bin shi ku yi isha'i kuma daga baya sai ka koma kai sallar magribar ka sallar magribar ka tayi to sai tambayar wato da ta fito daga sa'idu dan hassan yake ta mutumin da ake bin sa bashin azumi kuma ba zai iya ramawa ba saboda wata rashin lafiya kuma gashi shi da halin ciyarwa ya zai yi kenan shikenan daman zai yi abin da zai iya ne shi addini haka yake abin da duk ba za ka iya ba to ya faɗi daga kanka Allah ta'ala ce ya fattakullaha mastata'tum ku kiyaye dokokin Allah yi ne ko bari ne gwargwadon yadda za ku iya ta ala bai taba dora wa rai abinda ba za ta iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha abinda rai za ta iya shi Allah yake kallafa mata ta yi amma abinda duk ya fita daga ikonta to ba kallafa mata ba haka ba zai iya ramawa ba saboda rashin lafiya kuma ba da abinda zai ciyar shi shikenan shi yasa wanda yayi ya kusanci matarsa da azumi da rana ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka yana cewa rasulullahi na halaka annabi ce me ya faru yace gashi gashi abin da ya faru annabi yace to kaje kana da kaje ka yanta baiwa a matsayin kafara yace ya rasul ban da ita yace to kaje kai azumi na wata biyu ya rasulullahi to ai azumin wata ɗin shi ya jawo har na fada cikin wannan laifin ya zan yi kuma iya na wata biyu yace to kaje ka ciyar da miskini 60 yace ba shi da abin da zai ciyar da su annabi ya shiga ya kawo masa kwandon dabino ce ya wanda ya fi talauci za a zan bawa ya ce eh, ka je ka raba talaka ya ce to ai duk garin su duk unguwar su ba wanda ya kashi talauci na bai ce je ka cike da iyalanka annabi yana dariya to kaga anan ya gaba ɗaya ka fara ta da kansa saboda mai saboda ba zai iya ba saboda haka idan mutum ya zama na ana bin shi bashi na azumi ba zai iya yi ba kuma ba shi da abin da zai ciyar to shi kenan ya faɗi da kansa masaro duka-duka alamun kawo ƙarshen shirin a wannan mafi sai kafin salma dai za ku iya aiko da tambayoyin ku kuma akan lambobin wayar da aka saba wato sifiri 8 sifiri biyar 4 4 hudu ko kuma sifiri 8 4 ko kuma a sifiri bakwai sifiri 7 bakwai bakwai takwas shida hudu hudu ko kuma sifiri bakwai sifiri uku shida hudu hudu biyar haka zalika za ku yi aiko da sakonninku ta kan mu na imel a kan fatoyin rahama a yahoo.com ko kuma ta shafin fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin sashen adini musulunci na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a zango na fm da kuma shi malami a dr sheikh muhammad sani umari jan lemo babban malami a tsangar nazarin addini da shira musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano wanda ya samu damar amsa muku waɗannan tambayi a cikin wannan shirin da kuma wanda ya tattara mana sautin akan na'ura Bashir Idris Ungwaggo Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh wa lawanna katabna alayhim an qutulu anfusakum ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما